Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobar dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Sektor 3, emisija civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je ovdje gošća Maja Pestak iz Centra za neohumanističke studije iz Karlovca, BOK. Dobar dan. No prije nego krenemo sa današnjim razgovorom, moram najaviti događanja vezana za proslavu Dana planete Zemlje koja će se održati u Karlovačkom gradskom kazalištu Zorindom u organizaciji udruge Glas životinja. Svečano otvorenje izložbe Gabriele Zaklada Zemlja mira počinje u četvrtak 19.4. u 19 sati umjetničkim programom, projekcijom i veganskom zastavom u restoranu Kalvarija, a predstave za Dan planete Zemlje ljudi životinje na Zemlji mira ide utorak 24.4. od 20 sati za građane, a za učenike osnovnih škola od 10, 12 i 14 sati. Biti će održana plesni pozdrav planeti, poklon našoj zemlji koji izvodi plesni centar Studio 23 iz Karlovca. Bit će održana premijerna projekcija dokumentarnog filma Ljudi životinje na zemlji mira. Ulaz na sva događanja je slobodan, eto pa ko je zainteresiran za umjetnički program, projekcije, a osobito vegansku zakusku, može otići 19. dakle u restoran Kalvariju, a 24.4. proslava Dana planete Zemlje uz predstavu u Gradskom kazalištu Zorindom. A sada nastavljamo sa razgovorom sa našom gošćom, Majom Pestak iz Centra za neohumanističke studije iz Karlice. Možemo za početak malo predstaviti šta to je Centar za neohumanističke studije, kakav je taj centar, gdje se nalazite, tako ono, znači ukratko, prvo nešto malo ovo Pa ovako, Centar za neohumanističke studije, Hrvatska neprofitna udruga sa sjedištem u Karlovcu, osnovan je 2003. godine s ciljem primjene neohumanističkog učenja koji je ljubav ljudskog srca usmjerava prema čovjeku, koji su tako i prema okolini. Mi želimo potaknuti celovito i održivo doživotno učenje svih pripadnika društva, posebice djece i mladeži. Prvenstveno naglasak stavljamo na usku suradnju s raznim dionicama u lokalnoj zajednici, pa kroz sve projekte nastavimo ponajviše potaknuti mlade i djecu na kreativno provođenje slobodnog vremena i volonterski rad. Na koji način surađujete? Dakle, malo pričala si kako surađujete i sa lokalnim dionicima, dakle sa školama ili na šta se konkretno odnosi? Pa ovako, prvenstveno CNS na svim svojim projektima surađuje sa udrugama i institucijama na području grada Karlovca i šire. U sklopu projekta Moja prva knjiga surađujemo sa udrugom Domaći, Udruga za kreativan razvoj iz Karlovca, Gradskim kazalištem Zorindom, Gradom Karlovcem i Gradskom knjižnicom Ivan Goran Kovačić. Ona je ujedno tiskala i dvije pobjedničke knjige u 2005. godini. Projektne aktivnosti provode se uglavnom po cijeloj Županiji i diljem Hrvatske u suradnji sa osnovnim školama s nastavnicima, pedagozima, ravnateljima osnovnih škola. Projekt VIP uz moju prvu knjigu također provodimo u suradnji s udrugom domaći, Centrom za odgoj obrazovanje djece i mladeži iz Karlovca i također projektne aktivnosti provode se po školama na području grada Karlovca. Aktivnosti vezane uz projekat Anti-bullying kampanje provedene su osnovnoj školi Grabrik, čija djeca su također sudjelovala na, na projektu Pazi mine. Uz suradnju s osnovnim školama partneri na projektu Pazi mine bili su nam i Hrvatski centar za razminiravanje iz Karlovca i Rotary klub iz Karlovca. U Karlovcu ste nekako najpoznati baš vizavi uh, ove akcije Moja prva knjiga. E, moja prva knjiga počela je 2003. a zamišljena je kao državno natjecanje za djecu i mlade u pisanju i ilustriranju vlastite priče. U odabiru tema uglavnom smo se vodili za idejama koje su bliske djeci i temama koje su bliske djeci, ali i aktualnim temama i problemima među djecom. Stoga su teme podijeljene u nekakve četiri kategorije kao što su ljubav i briga prema prirodi, dječja prava, snaga prijateljstva i jedna je tema bila po osobnom izboru djeteta. Pa kud su se ljudi javljali? To pa znači, nije bilo samo Karlovačko. Pa u tri godine natječaja iz cijele Hrvatske došlo je oko 700 knjiga. Prema tome možemo reći da se na neki način broj svake godine povećava, zainteresiranost škola za sudjelovanje također sve je veća. Zahtjevnost natječaja također je nalagala to da se te dobne skupine djece podijele u tri kategorije. Jedna je bila od 6 do 8 godina starosti, jedna od 9 do 12 i od 12 do 15. Osim toga, vrlo važno je to da je glavna nagrada tiskanje pobjedničke knjige za djecu u svakoj skupini. Znači svaka skupina dobila tiskanje pobjedničke knjige. Osim toga imamo i nagrade posebnih priznanja, znači djeca koja su uložila malo više truda pa poslala dva rada ili za najmlađe sudionike ima djece koja su vrlo mala. Najmlađi sudionik je iz 2000, rođen 2004. godine. A ovo što se tiče moja prva knjiga sada ove godine se nastavlja projekt. Da, da, ove godine se nastavlja i ove godine završna svečanost biti će 26. travnja s početkom u 16 sati u gradskom kazalištu Zorindom koje je zajedno sa gradom Karlovcem potpomogao samom provođenju projekta i organiziranju završne svečanosti. Prošle godine držana likovna radionica koja će se držati i ove, to je likovna radionica za djecu, a između ostalog održat će se okrugli stol za učitelje i nastavnike zajedno sa Didi Sandor, odnosno Dijana Sandor, glavna koordinatorica CNS-a, i Maja Uzelac, profesorica, moderatorica, koja će govoriti o komunikaciji i medijaciji. Zatim, između ostalo, glavne nagrade udjelit će i Sanja Pilić i Tito Bila Pavlović, poznati hrvatski književnici, pa će na taj način djeca moći se i s njima razgovarati i biti s njima u a gdje će se održati ove radionice? Kako se može prijaviti? Za kog će to biti? E, će biti održana u prostorijama Gradskog kazališta Zorindom u vremenu kada se bude održavao E, okrugli stol, znači od 14.30 do 15.30 sati trajati će okrugli stol, ujedno u istom vremenu i likovna radionica. Zato treba unaprijed prijaviti već? Ne, uglavnom sudionici kreativne radionice bit će i djeca natjecatelji, znači bit će ih skoro oko 50 prema tome, ali i djeca koja dođu na sam program također mogu sudjelovati. Znači svojim dolaskom ne treba posebnih prijava, nego samim dolaskom mogu sudjelovati bez problema. Ok, znači to je ono što se tiče projekta Moja prva knjiga. Se može još uvijek prijaviti sa svojim radom ne, natječaj je gotov, znači vrlo skoro se dešava i ta zadnja završna svečanost, prema tome svi sudionici su već odradili dio natječaja, znači provedba natječaja je prošla, odnosno komisija koja je išla na to da se cijene radovi po kvaliteti su već svoj dio odradili. Prema tome, sada za ovu godinu natječaj je gotov, međutim, vjerojatno će se nastaviti i iduće godine. Tako da svi zainteresirani mogu na stranicama CNS-a uvijek provjeriti da li se nešto novo dešava i koji natječaji su tekući na koje se mogu prijaviti. Znači sad se već mogu slati materijali za sljedeću godinu? Naravno, naravno. A ovo što pričala si za VIP i za ovo anti-bullying kampanju, to, je, to su još dva projekta, je tako, različite? E, da, postoji još i Kuku klub, odnosno klub za kreativno učenje i Pazi mine. Znači još četiri projekta koja su vrlo važna za CNS. Neki su paru, neki su dovršeni, neki, su, neki će se ponovo pokretati. Tako da, eventualno sad mogu najviše vam reći o vršnjaci pomagači, to je projekt u procesu. VIP, takozvani VIP, da, vršnjaci i pomagači. Radimo ga u partnerstvu sa Centrom za odgoj obrazovanje djece i mladeži, a cilj nam je prvenstveno potaknuti integraciju djece s poslovnim potrebama u širu društvenu zajednicu, znači kod njih napraviti to da se podigne nivo samopoštovanja i samopouzdanja kod te djece i u samu okolinu u kojoj žive. Projekt je počeo 2005. kao pilot projekt, podržan je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, a ove godine od Zagrebačke banke. E, između ostalog, projektne aktivnosti provode se naravno u suradnji sa karlovačkim školama, a u vidu kreativnih radionica, izrade letaka, plakata, odlazaka zajedničke družene djece u kino, kazalište, zatim eko akcija i sportskih akcija. Bit ovog projekta je prvenstveno poticanje volonterstva u djece, vršnjaka i sama senzibilizacija djece za taj problem. Stoga što u ovom društvu obično takve skupine su marginalizirane, malo se o tome, puno se priča, malo se na tome radi. Prema tome naš cilj je prvenstveno potaknuti djecu koja će volonterski pristupiti toj djeci da se taj problem osvijeti u široj javnosti. E, škole koje su do sada sudjelovale su škole više manje u gradu, Karlovac, Grabrik, Braća Seljan, kako na kojim aktivnostima, neke su sad sportske, neke na eko akcije, nekima smo, smo doradili prezentacije radionice, tako da ne bih nijedno sad baš izdvojila posebno, sve više manje surađuju. Može će u biti samo sistem me interesira kako se, znači to je ono učenici e, sami se javljaju ili ih roditelji prijavljuju ili, ili pa kolektivno kao razredi. Ja sam u osnovnoj školi Banija dogovorila dvije prezentacije na koje smo imali takav dogovor da dođu po tri razreda u svakoj smjeni nakon same prezentacije upućivanja djece u svrhu, cilj projekta, što će se sve raditi, s kojim vršnjacima, znači koje su njihove osobine, što oni rade. E, djeca su se samostalno nakon toga prijavila. Znači, apsolutna dobra volja, nema nikakvog prisiljavanja, nema podmićivanja djece sa bilo kakvim sitnim stvarčicama, znači ako vi dođete mi ćemo vama to, nego jednostavno čisto izbor djece da se pojave na mjestu gdje se dogovorimo i da sudjeluju. A ste imali problema sa dogovaranjem, dakle sa školama? Koliko su škole bile otvorene prema pa, ovako Vrlo su susretljivi prvenstveno zato što sam HNOS po kojem sada država počela provoditi svoj program, školski plan i program, e, teži ka tome da se sve to što oni rade u školama na nekakav kreativan novi način radi i u stvarnim životnim situacijama, što ovaj projekt zaista djeci omogućuje. Znači sve ono što oni uče na satu sada mogu kreativno praktično primijeniti od same komunikacije, širenja svojih horizonata, do nekakvih novih interesnih aktivnosti koje im mogu pobuditi zanimanje i za dalje, koje će im sigurno pomoći u životu. Tako da škole zaista dobro surađuju. Nema ni jedna škola koja je baš odbila bilo kakvu suradnju. Ok, idemo sad mi malo zasvirati pa se onda vraćamo poslije. Ok, dakle, ponovo smo u studiju današnja gošća Maja Pestak iz Centra za neohumanističke studije iz Karlovca. Do sad smo predstavili nekoliko e, projekata po kojima je CNS najpoznatiji u Karlovcu i Karlovačkoj županiji. Projekt Moja prva knjiga i VIP Ok, imamo tu još ono projekt Pazi mine, možeš malo o tome sad reći, to je ovak pa, dosta aktuelno što se tiče Hrvatske. Pazi mine prvenstveno nastao na način taj da su se Rotary klub iz Karlovca, došao je ideja da se tiska slikovnica za djecu prvih razda osnovne škole koja i dalje žive u tim područjima koja nisu očišćena od mina i da se na taj način pristupi djeci, da ih se uputi na opasnosti od mina i na koji način bi se trebala ponašati u slučaju da na tako nešto naiđu. Pa smo u suradnji sa njima i Hrvatskim centrom za razminiranje Karlovac pokrenuli taj projekt kako, pa kako se implementira projekt? E, s kim surađujete na projektu? Sam projekt su... Dvija. Samu slikovnicu smislila su djeca, odnosno naša kuku djece s kluba za kreativno učenje. To je također jedan projekt koji je pokrenut nakon 2005. moje prve knjige. Znači djeca koja su se htjela nabaviti, nastaviti baviti kreativnim radom. Osnovali smo za njih klub za kreativno učenje. Stoga su djeca sudjelovali u izradi same slikovnice koja još uvijek nije tiskana, ali u pripremi. Kažem, Rotary klub nam je partner, došao je sa tom idejom, a mi smo se ponudili Naravno da ćemo mi tu slikovnicu izraditi koja je naravno i gotova. A, centar za razminiranje me posudio za neke prezentacije djeci po školama svoje rekvizite tipa mina, da se ipak može djeci uživo pokazati kako što izgleda, na koji način nešto eksplodirava, koje su opasnosti i tako dalje. I na koji način upozoriti javnost da se na nekom području nalaze mine. Jel? Karlovačka županija više manje, po mojim saznanjima, je očišćena, osim možda ovih još okolnih dijelova Turnja i ovoga, ali mislim sama signalizacija polja u kojima mine još uvijek postoje vrlo dobra i ljudi vrlo često vjerojatno i prijavljuju ako nađu, iako još uvijek kažem, mine iz drugog rata ljudi nalaze prema tome, ovaj će sigurno nalaziti još godinama. Tako da to je individualna stvar čovjeka koliko je savjestan i svjestan opće takvih opasnosti da sam to i prijavi. Centri su vrlo dobro organizirani, kreće se od akcije, tako da mislim da s tim nema nekih problema. A koliko su djeca zainteresirana za bila za pazi mine, baš onako nije nekakav e, što se tiče djece nije atraktivan projekt? Pa mislim da djeca vrlo dobro prihvaćaju sve što je tekuće u društvu, odrasli vrlo često djecu pocijenjuju njihovo razumijevanje, ali samim prezentacijama tih razno raznih bojnih sredstava, djeca inače koliko god god mi zaziremo od toga da oni znaju nešto, me znaju puno više nego što mi očekujemo. Prema tome, puno njih se i javilo da nešto kaže i da sudjeluje na bilo koji način. E, samo kreativno izražavanje je vrlo slično bilo kojem satu likovne kulture u školi koje oni ovako i onako imaju. Prema tome, u samom oslikavanju slikovnice nije bilo problema možda više tih tema kako i na koji način maloj djeci objasniti i dopred do njihovog, do njihovog mozga, znači smisliti način na koji će njima biti lakše shvatiti te sve opasnosti koje prijete. Tako da mislim samo odaziv djece je uvijek za bilo koju temu vrlo dobar. Ok, to je bilo što se tiče projekta Pazi mine. E, ok, malo si spomenula kuku. Sada koliko, je kuku uopće e, prepoznat u Karlovcu, možeš malo o tome reći? To konkretno šta je kad je pokrenut? Pa nakon 2005. odnosno nakon natječaja 2005. moja prva knjiga, Karlovačka djeca, više manje, mislim da su većina bila iz osnovne škole Grabri, htjela su se dalje nastaviti takvim kreativnim radom baviti, prema tome udrugama, u udruzi CNS u prostorijama smo osnovali klub za kreativno učenje i ta su se djeca samostalno javljala da žele doći, sudjelovala su u radionicama, zatim samostalno su pokrenula i na akciji Pazi mine, pardon, ne Pazimine, nego anti-bullying u svojoj školi, u školi Grabrik, kroz letke, plakate, prezentaciju i e, napravili su i predstavu za učenike svoje škole. Znači vrlo, vrlo samostalno su ušli u to i odradili neke stvari. Pa sam taj centar je kao takav u principu se izgradio na želji djece i potrebi djece da se nastave baviti kreativnim radom. Sad, kažem, oni su obično uključeni, ako nešto rade, uključeni su u neke druge projekte samovoljno, volonterski apsolutno, tako da sam Kuku klub i ulazi u sve druge projekte koje mi radimo. Znači to su djeca koja svojom kreativnošću jednostavno sudjeluju na drugim projektima. Sam klub je u prostorima CNS-a Mihanovićeva 1 na Baniji, pored Getrova. Radno vrijeme nije fiksno, znači ovisno o dogovoru s djecom ili bilo kojim sudionikom projekta, mi smo slobodni, otvoreni smo za sve, tako da ko želi uvijek može doći. A kako se može prijaviti telefonom ili mailom kako ima koji su pa kontakte? Da, imamo stranicu i www.cns.hr tako da svi zainteresirani mogu posjetiti prvu stranicu ako ih malo više interesira od kud je CNS nastao, osnivaču, od kud je pokrenuta opća ideja, što sve CNS znači, s obzirom da je on jedna internacionalna, tako reći, udruga, jel, društvo koje E, nije vezano samo uz rad na projektima, nego imamo i tečajeve razno razne, prema tome svi zainteresirani uvijek mogu, svi zainteresirani mogu posjetiti stranice i vidjeti koji su projekti do sada odrađeni, već projekt koji je odrađen u Novi Val i tako dalje. I mi sad ponovo malo zasvirat, pa ćemo se onda e, vratiti nazad u studio, popričati o anti-bullying kampanji koju provodite. time. hole. living under my bed. He's whispering in my ear, and there's an angel. Ponovo smo u studiju današnja gošća Maja Pestak iz Centra za neohumanističke studije iz Karlovca. Predstavljamo udrugu, pričamo o projektima i suradnji sa što lokalnim vlastima, što školama, što udrugama Karlovcu, Karlovačkoj županiji. Do sad smo predstavili projekte Pazi mine, Vršnjaci, Pomagači, moja prva knjiga i centar, odnosno klub Kuku. Da još nam je ovdje ostala ovaj projekt anti-bullying kampanja. Kako se to odvijalo, biti kako ste uopće došli na ideju o anti-bullying? Pa baš zbog toga, sama kampanja protiv vršku zastavljanja pokrenuta je prvenstveno zbog samog gorućeg problema općenito u društvu, odnosno među djecom koja su također ovoga, imaju potrebu jednostavno o tome govoriti, o tome pričati. Sama anti-bullying kampanja pokrenuta je nizom kreativnih radionica, lecima, plakatima, Eh, iz jednog razloga se javno senzibilizira o tom problemu, da se eh, uputi na koji način se i djecu i odrasle može eh, informirati o tome, ali isto tako i kako i gdje i zašto prijaviti. Odnosno osloboditi djecu da takve slučajeve prijavljuju. Djeca koja su sudjelovala u projektnim aktivnostima samostalno su smisla i prezentaciju i predstavu za učenike svoje škole, to je osnovna škola Grabrik, Aktivno su se htjeli uključiti na promišljenju diskutiranje o problemu bulinga, te izneti svoje mišljenje i viđenje problema kroz kreativno izražavanje. Znači, totalno samostalno su djeca sve odradila. Ta djeca su naravno i članovi Kuku kluba, znači oni su od prije već aktivno nešto radili za našu udrugu, tako da je to nije bio nekakav veliki problem. Sama po sebi su vrlo kreativna, pa su tako došla i na ideju što se tiče samog problema, svi više manje znamo što to je, o čemu se tu radi, prema tome ne bih htjela puno sad ući o bulingu, odnosno Mogla bi, biti, mogla bi malo reći eventualno ukratko, samo za slušatelje koji konkretno ne znaju ili nisu čuli za termin buling. Pa bullying, svi znamo da je to vršičko zastavljanje, posebice se dešava u školama. E, prošle godine u suradnji s djecom izrađen je plakat za samu kampanju anti-bullying koju smo nazvali ABC, koja je također ima i svoj logo. Međutim, ono što je vrlo bitno E, većina stvari koja kada se rade, koje idu van u javnost, obično budu e, primjerice protiv rata u svijetu. Mi želimo izbjeći takav moto, nama je više moto umjesto recimo primjerice protiv rata, znači za mir. Znači uvijek nešto zašto je kvalitetno korisno što nosi nekakvu duhovnu vrijednost društvu, e, više se baziramo na to. Prema tome, kod same kampanje anti-bullying, odnosno stop bullyingu, Vidjet ćete na plakatu pišu razno razne riječi, izrugivanje, odbacivanje, štipanje, iznuđivanje, tračanje i tako dalje. Znači imamo jednu poruku koja ono s čim se djeca susreću, sreću, jednostavno su to izrazili na samom plakatu. Međutim, sam plakat je smišljen, kažem, više u svrhu toga da se djecu uputi što je kvalitetno i korisno, a da se izbjegne te nekakve negativne, stalno ponavljanje tih negativnih uzora, negativnih riječi, ono što oni često koriste i čuju i doma, i vani, i među svojim vršnjacima, općenito u društvu. Prema tome, sam antibullying pokrenut je na taj način da se jednostavno djecu osujeti da koriste više termine koji su vezani uz nekakve ljudske kvalitete, osobine, vrline i tako dalje. A, e, kako jeste surađivali sa roditeljima moguće, evo baš mi je to interesantno jer izgleda da i prema onom što se pričalo proteklih godina vezano za bullying, odnosno nasilje među vršnjacima u školi, e, da sve nekako kreće od kuće pa se ono kroz medije i tako dalje, ono samo da djeca ponavljaju ono što su vidjeli i naučili, dakle ili u medijima ili on najčešće kod kuće. Pa mislim to je opće poznata stvar da jednostavno djeca više manje imaju modele ponašanja koje naravno uvijek idu iz nekakvog užeg okruženja, odnosno njihove obitelji ili eventualno ako su djeca prepuštena sebi onda je to ulica, ali to je opet sad kažem to je manji broj djece, veći broj djece, sve loše kvalitete više manje upija ako ih ima od svog doma, od svoje kuće. Stoga roditelji koliko god se odazivaju kao i za ovu, kao i za sve prijašnje akcije, bilo koje škole, udruga ili ne znam koga, roditelji su uvijek nekako skeptični. Dosta ljudi prepozna sebe u svim tim negativnim stvarima, pa malo zaziru od samog komentiranja i onda odrasli shvaćaju da je to jedna vrsta licemjerstva, dok djeca ipak to nekako puno lakše, puno otvorenije pričaju o tome, žele sudjelovati, žele se promijeniti, ona koja shvaćaju da su sama takva. Ali velim, djeca koja su iz dobrih familija djeca koja puno razgovaraju s svojim roditeljima o tome, obično niti nisu sudionici takvih akcija loših, obično su smjernika nečem bolje. Tako da obično i djeca koja sama po sebi imaju afinitete pomaganja, e, suosjećanja i sudjelu u našim akcijama. A imaš moguće podatke o bulingu u Karlovcu, Ne, ne, ne, ne. Dobro, ok, to ćemo onda morati s nekim drugim porazgovarati o situaciji što se tiče bulinga u Karlovcu, Karlovačkoj županiji, a i na onom nacionalnom nivou. Ok, uh, pričala si malo o suradnji sa drugim udrugama, institucijama, školama i tako dalje. Možeš mi reći kako je e, suradnja sa lokalnim vlastima? Koliko vas oni podržavaju, podupiruju, su uopće zainteresirani za to što vi radite? Pa mogu reći da je grad Karlovac prepoznao vrijednost cns svih projekata za lokalnu zajednicu. Primjerice je projekt Moja prva knjiga s kojim e, grad, je u stvari zajednički smo se prijavili na natječaj, gradovi prijatelji djece. E, na državnom nivou projekt je prepoznat pa je i gradu Karlovcu dodijeljena povelja e, gradova i udruga, kao jednom od najboljih projekata gradova i udruga u Hrvatskoj. Zatim CNS-ovi projekti s obzirom su smjeri na širu zajednicu, ne samo na njene članove, odnosno članove udruge i članove grada i države. E, vjerovatno je to razlog dobre podrške od strane grada i institucija u gradu tipa ne znam, knjižnice, zatim Zorin doma kao gradsko kazališta koji nam uvijek u svim projektima potpomažu ako su mogućnosti dali prostorom ili tako. E, CNS se uglavnom financira iz svojih donacija, odnosno donacija putem natječaja, pa je jedan od vrlo važnih za spomenuti i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa koji većinu naših projekata prepoznao kao kvalitetne i dobre i potpomagao svojim sufinanciranjem. Zatim, vrlo važno je reći da osim lokalne samouprave, odnosno sudionika u lokalnoj samoupravi, postoje neki poslovni subjekti koji također vrlo često objavljuju natječaje za udruge na koje se mi često javljamo, pa tako mogu reći da su recimo primjerice Alstom, Holcim, jedni od glavnih donatora ove godine za projekt Vršnjaci i pomagači, Zagrebačka banka kao naš novi donator također nam je omogućila provođenje projekta. Između ostalog, Zagrebačka banka prepoznala je naš projekt između 271 koji je prijavljeno natječaj kao jedan od sedam najboljih i dodijelila nam donaciju. Um, uz Ministarstvo obrazovanja, znanosti, obrazovanja i športa, također i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva, dodijelila je CNS-u kao jednoj od deset manjih udruga u Hrvatskoj trogodišnju institucionalnu potporu. Tako da mogu reći na državnom i lokalnom nivou suradnja je vrlo dobra i veselimo se daljnjoj suradnji. A isto tako kvalitetom projekata ćemo pokušati naravno održati te donacije za sebe, mislim ne za sebe nego jednostavno ih ponovo ostvariti. Ja, pa ovo je zanimljivo da su e, karlovačke, e, karlovačke firme, dakle poslovni sektor da je prepoznao jednu nevladinu organizaciju pa da od već koliko surađuje biti sva? Pa mi praktički od osnuća samog CNS-a surađujemo poneprije sa Holcimom, sa ministarstvom kao državnom institucijom, ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa, zatim tu je ta nacionalna zaklada, kažem, Alstom isto tako, znači sve veće malo bolje firme dobrostojeće u Karlovcu, ne samo za nas, nego uopće objavljuju natječaje na koje se mnogi udruge javljaju. Svojom kvalitetom projekta su prepoznali nas. Da, da, u biti ovo je bilo, nekako najviše se baš mislio na konkretno, na Holcim i Alstom, pa da evo može ovo zvučiti kao neka reklama, ali u biti, pa ono, u biti e, dobra praksa kako poslovni sektor sa civilnim sektorom može dobro surađivati, dobro funkcionirati. Ok, e, ja vjerujem da ćete imati dalje uspjeha i više nego do sada, a vidim ovo kako ste krenuli što se tiče ovoga financiranja aktivnosti, dosta dobro vam ide. A što se tiče ovoga drugoga, dakle ono što se ne financira, to je volonterski rad. ono, poznati ste van, van civilnog sektora, kako je sa volonterima u cns Pa u provođenju aktivnosti CNS prvenstveno potiče volonterstvo. E, najveći broj volontera, odnosno sudionika volontera je iz redova djece i mladih. Oni ponekad postaju aktivni sudionici, kreatori projektnih aktivnosti, a ponekad čak i nosici novih ideja za buduće projekte. Pa tako, svi volonteri na projektima uglavnom su učenici osnovnih škola grada Karlovca. oni svojim afinitetima i entuzijazmom daju nam poseban značaj, odnosno našim projektima. Prema tome, mislim da su volonteri kao takvi vrlo bitni. Ali, kažem, dosta teško je doći do toga da se u ljudima pobudi sam taj interes za volonterstvom. Kod djece je možda problem u tome što su toliko puno opterećena svojim školskim programom, školskim aktivnostima, ali opet određen broj djece je sklon tome i rado se odaziva, tako da mi imamo veći broj djece koji su nam stalni volonteri. Pa kako se mogu onda volonteri uključiti kod vas? Pa kažem, uglavnom e, na način taj da mi kad radimo neki projekt, obično se to radi u suradnji sa školama, djeca su recimo mogućnosti na taj način pristupiti kao volonteri bilo koje aktivnosti u kojoj mi sad trenutno radimo. A, odrasli, kažem, opet, ko je zainteresiran, može će biti više interesanta i nakon same emisije. Mogu, ako žele, prvenstveno upoznati CNS i njegov rad, prvenstveno to učiniti preko interneta na samoj stranici koju sam već rekla, www.cns.hr. Zatim mogu također putem maila dati svoje predloge i uključiti se u rad udruge. Potreba volonterskog rada i uključivanja novih volontera nama je od velike važnosti, ne samo zbog provedbe projekata, već zbog podizanja kvalitete života uopće u našoj lokalnoj zajednici i također da toj djeci koja se uključuju kvalitetno i kreativno ispunimo slobodno vrijeme. Znači ne da oni sjede doma pred televizorom, već da se ipak malo kreću, na razno raznim aktivnostima, da li je to sport, ovisno o njihovim aviditetima, eko akcije i tako dalje. Ono što još mogu reći, nama su volonteri vrlo važni da se svi postojeći projekti održe, znači neki projekti su već gotovi, ne znači da neće biti ponovo pokrenuti. E, oni projekti koji su trenutno tekući još uvijek traju, volonteri će nam omogućiti da ti projekti i opstanu kao takvi i da dobije nekakav svoj značaj primjerice kao moja prva knjiga koja naravno od 2003. pa evo do dan danas aktivno djeluje sa sve većim brojem sudionika. Dobro, evo sad smo već pri kraju emisije, pa možeš samo još za kraj evo reći kakvi su vam planovi za budućnost, šta ima za ovu godinu, imate kakvi dalje planova ovih većih, opsežnih? Prvenstveno nam je nastavak tekućih projekata, Zatim uključivanje svećeg većeg broja djece i mladih u projekte, znači djece volontera. Zatim bolje i kvalitetnija suradnja s lokalnom samoupravom institucijama, naravno s ciljem potpomaganja lokalne zajednice i s namjerom da se svim navrštajima posebice mladima, mogući kvalitetno i kreativno odrastanje. Što se tiče samih projekata, ovi koji sad su trenutno tekući, kao što je moja prva knjiga i Vršnjaci pomagači, nadamo se također da će ti projekti u idućoj godini i na dolazećim drugim godinama također naći svoje mjesto. Zatim projekt Pazi mine, tu čekamo tiskanje slikovnice pa ćemo vidjeti u kojem smjeru će se to odvijati, ali nadamo se vrlo brzo da će se to ispuniti, tako da dovršimo taj projekt. Anti-bullying za cilj ima od te prezentacije koja je postojala, koju su izradila sama djeca, da se ta ista prezentacija i predstava kroz Karlovačke sve škole u Županiji i gradu znači da prođe kroz sve škole tako da djeca mogu vidjeti kako i na koji način se taj problem može predstaviti. To je više manje to, kažem, veselimo se svim novim volonterima, svim zainteresiranima. Isto tako na ovaj način pozivamo i lokalnu samoupravu, ali također sve poslovne subjekte kao što su i Holcim i Alstom da sudjeluju svojim donacijama ne samo u našoj udruzi nego i svim ostalima, donacijom, znači financiranjem i potpomognu tako da ipak na neki način uspijemo omogućiti našoj lokalnoj zajednici da napreduje. Možeš još jednom ponoviti samo ovo što se tiče moje prve knjige, kad će biti prezentacija ovih knjiga? Ovako, ove godine, sada to je vrlo brzo, 26.4. s početkom u 16 sati u Gradskom kazalištu Zorindom počinje program, bit da, to je završna dodjela, odnosno nagrada, odnosno završna svečanost. Svi su pozvani, Naravno, svi sudionici već će biti tamo, prema tome, kogod želi, vrata su otvorena, ulaz se ne naplaćuje, svi posjetitelji mogu doći. Kakav program se sprema za ovu godinu? Na samom programu sudjeluju djeca, aktivni sudionici samog natječaja, znači djeca koja će biti nagrađena. Za njih će biti organizirana likovna radionica, moći će poslušati koncert Zorice, znači dječjeg zbora iz Karlovca. Isto tako, za odrasle, odnosno učitelje i pedagoge, bit će održan okrugli stol na kojem će sudjelovati profesorica Maja Uzelac, moderatorica koja će govoriti o komunikaciji i medijaciji vezano uz temu dječja prava i snaga prijateljstva, Zatim Dijana Sandor, koordinatorica CNS-a. Ona će govoriti o razvijanju ljubavi brige za biozajednicu sa stanovišta neohumanističkog obrazovanja, što je vezano uz temu ljubavi briga prema prirodi. Sve teme vezane su uz teme natječaja na koje su djeca pisala svoje radove. Knjižnici Sanja Pilić i Tito Bilo Pavlović govorit će o svom dugogodišnjem iskustvu pisanja za djecu na temu psihologije dječjeg literar literarnog stvaranja, a također će uručiti nagrade na završnoj dodjeli. I osim navedenog, u cjelokupan program uvršten i predstava Centra za odgoj obrazovanje djece i mladež iz Karlovca, zaljubljeni medo. E, ok, vjerujem da će Karlovčani biti više nego zainteresirani, kao što je to bilo i protekli godina, osobito što se tiče ove predstave. Ok, Maja, puno ti hvala na gostovanju ove emisiji. Vjerujem da ćemo se vidjeti, odnosno čuti još tijekom godine, pa imaš još kaj za reći samo za kraj. Hvala vama, hvala svim slušateljima i naravno hvala svim budućim volonterima koji će se pojaviti na našim vratima. Ok, poštovani slušatelji, to je bilo sve za danas. Evo, zahvaljujem se tu još jednom našoj gošći, pa se evo čujemo i za tijan dana. such teeth, dear, and he shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heath, baby. And he keeps it, oh, out of sight. know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows they just start to spread. Fancy gloves wears old Mac Heath so there's never, no, never a trace of red. Down on the sidewalk, ha, Sunday morning, the last party, just oozing life. And someone sneaking round the corner. Could that someone be Mac the Knife? There's a tugboat here down by the river, don't you know? With their cement bags just drooping on down. Oh, that cement's just, it's just there for the weight, baby. Five will get you ten. Old Mackey's back in town. Now hear about Louis Miller. Yeah, he disappeared, baby. After drawing out all his hard-earned cash. Now Mac heathen space, just like a sailor. Could it be our boys done something rash? Well, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, Miss Lottie Linda, and Old Lucy Brown. Oh, the life forms here on the right, babe. Now that Mac is back in town. I said, Jenny Diver, oh, Suki Tawdry, I miss Lottie Linya, and old Lucy Brown. Oh, the line forms on the right, babe. Now the back is back in town.